lakini pia tumemkiri mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam kwamba ndiye mtume wetu tunatakiwa kumfuata na kumwamini na kumtii enyi mliomwamini Allah subhanahu wa ta'ala na mkamfuata mtume sallallahu alayhi wasallam muogopeni Allah tabaraka wa taala mcheni Allah subhanahu wa taala waltandhur nafsu ma qaddamat lighad na pia kila mmoja wenu kila nafsi ichunguze vizuri yale ambayo imeyatanguliza kwa ajili ya kesho maisha ya kesho maisha ya siku ya kiyama ni maisha muhimu zaidi wattaqullaha muogopeni Allah subhanahu wa ta'ala inna Allaha khabirun bima ta'malun hakika Allah subhanahu wa ta'ala ni mwenye habari juu ya mambo yote mnayoyafanya yani hakuna ambalo mnalifanya katika maisha yenu linafichikana kwa Allah subhanahu wa ta'ala kumwogopeni Allah tabaraka wa taala ameanza kutuambia tumuogope Allah mwanzo wa aya akatutaka kila mmoja wetu afanye uchunguzi wa kuzichunguza amali zake kurekebisha alipokosea lakini ametutaka tumuogope Allah pia kwa mara ya pili kuonyesha jambo la kumcha Allah tabarak wa taala ni jambo muhimu sana katika maisha yetu bali ndio anwani ya maisha bora na mafanikio kwa mwanadamu ya ayuha alladhina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana enyi mliomwamini Allah subhanahu wa ta'ala ikiwa mtamcha Allah subhanahu wa ta'ala mtamuogopa Allah mkafuata amri zake mkajiweka mbali na makatazo yake pale alipokuamrisheni akakuoneni na pale alipokatazeni mkajiweka mbali yaj'al lakum furqana ay al-ilm wal-huda Allah atakupeni elimu na atakupeni mwongozo mtakuwa ni watu wenye utambuzi wa kuweza kujua baina ya haki na batil na mtakuwa ni watu wenye utambuzi wa kuweza kujua baina ya halali na haramu mtakuwa ni watu wenye utambuzi wa kujua ni kina nani mshikamane nao katika watu wema na ni kina nani mkae nao mbali katika watu wabaya يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم lakini pia mkimcha Allah subhanahu wa ta'ala atakufutieni makosa yenu madhambi madogo madogo mnayoyafanya Allah atayafuta atakusameheni wayaghfir lakum lakini pia Allah atakusameheni madhambi makubwa makubwa mnayoyafanya yote hii ni faida ya kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala kufuata amri za Allah tabaraka wa taala na kujiweka mbali na makatazo ni msingi mkubwa sana katika mafanikio ya mwanadamu duniani na pia akhera Allah ametuambia wallahu dhu fadlin adhim na Allah ni mwenye malipo makubwa mno atawalipa thawabu nyingi wenye kumcha Allah subhanahu wa ta'ala na Allah ametaja katika faida za kumwogopa, faida za kufuata amri zake na kujiweka mbali na makatazo yake nyingi ndani ya Qur'an. Waman yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Atakayemcha Allah atamfanyia mambo yake atakuwa mepesi. Ukimcha Allah tabaraka wa taala, Allah atakupa matokeo katika yale mambo ambayo hujui ufumbuzi wake ufanye nini. ومن يتق الله يجعل له makhraja zote hizi ni faida za mtu kumcha Allah subhanahu wa ta'ala na msingi wa kumcha Allah tabaraka wa ta'ala umekaa katika msingi wa ikhlas lakini pia umekaa katika msingi wa kulazimiana na kushikamana na mwenendo wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ukawa wewe ni mtu ambaye ukiamrishwa unaamrishika na ukikatazwa unakatazika na ukinasihiwa unanasihika. Na hii ndiyo tabia walikuwa nayo masahaba wa mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam wakafanikiwa fidaraini wakafanikiwa katika nyumba zote mbili duniani wakaishi maisha mazuri na akhera wakafanikiwa kuipata pepo ya Allah tabarak wa taala na radhi ya Allah tabaraka wa taala na sisi tukiishi hivyo tutafanikiwa sambamba na kuishi kuwa ni waja wenye tabia nzuri baina yetu sisi na Mola wetu basi ni lazima tuishi sisi kuwa ni watu wenye tabia nzuri baina yetu sisi na mtume wetu na baina yetu sisi wenyewe kwa wenyewe na baina yetu sisi na nafsi zetu na yote haya msingi wake ni kumcha Allah subhanahu wa ta'ala katika sunan ya Abi Daudi ameitaja hadithi ya Jabir ابن سليم أبي جري جابر بن سليم أنا سيما رأيت رجلا يصدر الناس عن رأيه لا يقول شيئا إلا صدروا عنه niliona mtu ambaye akitoa kauli yake watu wanaipokea na watu wanaifanyia kazi na wala hakuna anayebisha anayeleta mchango wa mawazo wala anayeonyesha uzito wa kufuata amri hiyo akisema watu wanatekeleza akiamrisha watu wanafuata wanamsikiliza yeye asema abi julai kuntu man hadha nikauliza huyu ni nani qalu hadha rasulullah sallallahu alaihi wasallam akasema huyu ni mtume wa Allah manake mtume wa Allah akisema maneno yake wewe huna mchango maneno yake wewe ufuate maneno yake ni wewe utekeleze ni kusikia na kutii na hayo ndio maisha waliishi masahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam wakiwa na mtume ikiwa hayo ni maisha waliyaishi wakiwa na mtume mtume akiondoka maneno yake yapo basi sisi tuishi na hayo maneno ya mtume sallallahu alaihi wasallam tuwe ni watu wenye kuamrishika na watu wenye kukatazika yule bwana asema baada ya kuambiwa kwamba huyu ni mtume wa Allah qultu alayka assalamu ya rasulullah nikasema kumwambia alayka assalamu ewe mtume wa Allah marataini nikarudia haya maneno mara mbili mtume hakumjibu mara ya kwanza na wala hakumjibu kwa mara ya pili qala mtume akamwambia la takula alayka assalam usiseme alayka salam fa inna alayka salam tahiyatu nabiyyi kwa hiyo salamu haitolewi namna hiyo akamuelekeza namna kutoa salamu akambia kul assalamu alayka kisha yule bwana akamwambia mtume anta rasulullah sallallahu alayhi wasallam wewe ni mtume wa Allah sallallahu alayhi wasallam qala mtume akamwambia ana rasulullah mimi ni mtume wa Allah alladhi idha asabaka dhurrun fada'awtahu kashafahu an Allah aliyenituma mimi ni yule ambaye wewe utakapokuwa umepatwa na matatizo na majanga na mabalaa ukamuomba basi yeye atakuondolea madhara hayo yaliyokupata wa idha asabaka amu sanatin na ikiwa utapatwa na ukame katika shamba lako fada'autahu ambataha laka ukamuomba basi yeye atakuoteshea mazao yako وإذا كنت بأرض فقراء أو فلات فضلت راحلتك فدعوته ردها عليك pia utakapokuwa katika ardhi ya mbali hakuna majumba jangwani hakuna watu halafu mnyama wako akapotea na ukakata tamaa ya kumpata ukamuomba yeye atakurejeshea mnyama wako Mtume sallallahu alayhi wasallam ingetosha tu akamwambia yule bwana mimi ni mtume wa Allah lakini akamwelekeza na kumfundisha kwamba huyu Allah aliyetuma mimi ni nani na ni wajibu kwa Muislamu kumjua Mola wake huwezi kumwogopa usiyemjua na huwezi kuwa na, na heshima kwa usiyemjua na ndiyo maana likawa jambo la kwanza mtume kuwafundisha waislamu ni wao kumjua Mola wao subhanahu wa ta'ala yeye ndiye anayeweza kutuondolea sisi haya tuliyokuwa nayo katika madhara katika tabu katika shida katika mabalaa hakuna mwingine zaidi ya Allah subhanahu wa ta'ala amma yujibu almutarra idha da'ahu wa yakshifu as ni nani Allah anauliza nani anayeweza kumjibu yule aliyesongwa na matatizo na akaweza kumuondolea mabaya yaliyokuwa nayo hakuna zaidi ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa lazima tuwe karibu na Mola wetu na hii ndiyo tabia nzuri ya kwanza na ndiyo adabu nzuri baina ya mja na Mola wake kumjua kwamba Mola wangu mimi ndiye anayeweza kuyasimamia mambo yangu na maisha yangu ikiwa mtume sallallahu alayhi wasallam amefundisha huyu bwana Allah aliyenituma mimi ni yule ambaye wewe utakapopatwa na madhara ukamuomba atayaondoa hayo madhara yako maana yake haijalishi hayo madhara ni makubwa kiasi gani au ni madogo kiasi gani yanawezekana kwa mwanadamu au hayawezekani kwa mwanadamu lakini kwa Allah yanawezekana ukipanda mazao yako na mvua ikaacha kunyesha ukamuomba atayaotesha na lazima ataota na hii ni imani ya hali ya juu mtume sallallahu alayhi wasallam anamfundisha huyu bwana ukipotelewa na kitu ukamuomba Allah atakurejeshea hicho kitu chako na haya ni maisha walioishi masahaba walimuomba Allah hata kama ile kamba ya kanda mbili imekatika walimuomba Allah subhanahu wa ta'ala vile vidogo unavyovidharau wewe pia wenyewe waliviomba kwa Allah tabaraka ambao sisi leo wanadamu wa sasa hatuombi isipokuwa makubwa kwa sababu madogo tunahisi tunaweza kuyamaliza wenyewe na yamekuwa mengi na hakuna tunaliweza hata moja lakini watu walilelewa kuyarejesha mambo yao kwa, kwa Allah tabaraka wa taala makubwa na madogo na huu ni mwezi unatulea sisi huko kuwa karibu na Mola wetu ni lazima tukaitumia fursa hii vizuri lakini pia yule bwana alikuambiwa na mtume sallallahu alayhi wasallam haya maneno yakamuingia vizuri na akayaelewa vizuri alimuomba mtume amhusie akamwambia mtume sallallahu alayhi wasallam ihdi ilayya niusie nipe usia wako nipe amri yako nini unanambia mtume akamwambia la tasubanna ahada usimtukane yeyote baada ya kuwa amemfundisha mafungamano mazuri baina yake na Mola wake anamfundisha mafungamano baina ya wanadamu baina yake na wanadamu wenzake usimtukane yoyote haitatosha kwamba wewe unamuogopa Allah ikawa baina yako na Allah kuna mafungamano ya karibu alafu baina yako na wanadamu wenzako kuna mafungamano mabaya itakuwa bado ni mtu na mapungufu makubwa sana kwa na hili ni jambo watu wengi wameghafilika nalo yani hawaoni kuwa ni katika dini kutengeneza mahusiano baina yao na wanadamu au kuichunga tabia yao baina yao na wanadamu wenzao au kuichunga adabu baina yao na wanadamu wenzao hawaoni kama hili ni sehemu katika dini yao bali ni sehemu kubwa katika dini ya Uislamu Mtume amwambia la tasubanna ahadan usimtukane yoyote usimtukane yoyote na asema Jabir fama sababtu ba'dahu hurran wala abdan kuanzia pale sikupata kumtukana mtu mungwana wala mtumwa wala ba'iran wala shata wala sikuwahi kumtukana mnyama kwamba kuna ngamia kafanya jambo nikamtusi au mbuzi sikuwahi namna walipokuwa ni watu wanaamrishika na ni watu wanakatazika na ni watu wanaelekezeka na sisi lazima tuishi hivyo ikiwa wewe utamuogopa Allah tabaraka wa taala ikawa mdomo wako bado hujaweza kuuchunga basi wewe bado hujafanikiwa bado hujafanikiwa muombe sana Allah subhanahu wa ta'ala akusaidie pia uweze kuudhibiti mdomo wako kisha mtume akamwambia wala tahtaranna min al-ma'ruf shay'a usidharau wema kwamba hili ni jema hili dogo hapana usidharau japo kule kuzungumza na ndugu yako muislamu anta mumbasitun ilayhi وجهك in dhalika min almaruf ukiwa umekunjua uso wako hilo ni katika wema yani kule kuzungumza na mtu ile bashasha tu ya uso wako pia ni wema usidharau kitu kama hicho kuna sisi lazima tuleleke katika mwezi huu wa mafundisho kuzilea nafsi zetu kuwa karibu na Allah tabaraka wa taala na kuzilea nafsi zetu kwa lazimiana na mafundisho ya kuna Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kisha Mtume akamwambia yule bwana ya kwamba warfa izaraka ila nisfi saq, ipandishe nguo yako mpaka nusu ya muundi. Fa in abaita fa ila alka'bayn, ikiwa hautaweza kuvaa nguo yako mpaka nusu ya muundi basi iteremshe mpaka kwenye macho mawili ya mguu wa iyaka wa isbari alizar jiepushe na nguo yako kuvuka kondo mbili za mguu fa innaha min albakhila nguo ikivuka fundo za miguu ni jeuri ni kibri wa inna allaha la yuhibbu albakhila allah hawapendi watu wenye kiburi kwa hiyo kama utavaa nguo yako pia kwa mazoea ikawa ni ndefu basi hayo mazoea yako pia hayakufai hiyo ni kibri maana yake mafundisho ya mtume hayakuishia kwenye aqida yamekuja mpaka katika mavazi kama wewe umekubali sunna badilisha mavazi yako kitu gani kinakushinda kwa nini mpaka leo bado unavaa isbali unarefusha nguo yako na kurefusha nguo yako ni kibri haijalishi umevaa kwa mazoea umevaa kwa vipi nguo ya mwanaume wa Kiislamu haitakiwi kuvuka fundo mbili za miguu lakini mwisho mtume akamwambia ikitokea kuna mtu atakufedhehesha akakutukana akavunja heshima yako wa inimru shatamaka ikiwa kutotokea mtu akakutukana au ayaraka au akakufedhehesha bima yaalamu fika sio kwa kukuzingizia kitu anakijua unacho ni kweli wewe una tabia hiyo ni kweli jambo hilo unalo akakufedhehesha kwa watu ni jambo watu wakilijua ni fedheha kwako inashusha heshima yako fala tuayiruhu bima taalamu fika basi wewe usimjibu usimfedheheshe kwa jambo unalojua yeye analo ana fedheha kubwa kuliko ya kwako mwache fa inna mawabalu dhalika alayhi mwache na madhambi yake na hii ni tabia imekosekana kwa watu na ni tabia nzuri sana unaweza kuishi na watu wenye tabia ngumu na ukaishi nao ikiwa utalazimiana na mwongozo huu wa mtume sallallahu alaihi wasallam jenga mafungamano mazuri baina yako na Allah subhanahu wa ta'ala lakini jenga mafungamano mazuri baina yako na wanadamu wenzako watu wahisi faraja kuishi na wewe yani mtu kuwa jirani yako anasikia furaha na sio mtu anaishi dhiki kuwa wewe jirani yake mmoja katika wema waliotangulia kuna bwana anataka kuuza nyumba yake lakini akaipandisha gharama ile nyumba yake kwa sababu ine, imepakana na nyumba ya Abdullah ibn Mubarak alipoulizwa gharama umeziweka za nyumba ni kubwa zaidi asema nusu ni nyumba nusu ni wewe kuwa jirani na Abdullah ibn Mubarak hebu angalia gharama nusu ya nyumba ni wewe kuwa jirani na huyu mtu sasa leo inawezekana kweli wewe pia mtu akao ikawa muuza nyumba pia ni wewe uwe sababu ya kupandisha gharama nyumba yake au kuna watu wanaweza kuogopa pia kununua nyumba kwa sababu wewe unaishi jirani hizi tabia ambazo tumezikosa sisi na hatuna sababu kuzikosa wakati tuko nazo kwenye vitabu tunasomewa maneno ya mtume sallallahu alaihi wasallam na wenzetu waliishi hivyo la tasubana ahadan usimtukane yoyote haijalishi ana pesa ama hana pesa usimtukane mtu uwe unamjua na uwe humjui usimtukane mtu yale maisha ya msemo wa Kiswahili kwamba usimdharau usiyemjua a a si hatuna hiyo usimdharau kiumbe wa Allah usimdharau mtu usimtukane mtu lakini anayekufedhehesha anayetaja aibu zako wewe usitaje aibu zake ni kweli hizo aibu unazo inawezekana hizo aibu alizozitaja yeye unazo kwa asilimia kubwa na wewe za kwake unazijua kubwa kuliko za kwake basi usizizungumze mwache tuishi hivyo jamii isikie furaha kuishi na sisi huu mwezi tuko nao ni mwezi wa huruma watu wanahurumiana sana watu wanapendana sana basi hayo ni maisha yetu baada ya hapo tuishi hivyo ikiwa huu ni mwezi lengo lake utufikishe sisi katika daraja ya takwa basi tuelewe kuwa takwa ni msingi wa maisha yetu mazuri na takwa ni msingi wa kufaulu kwetu sasa takwa haitoishia tu wewe kwamba ni mtu unaswali ni mtu unayefunga ni mtu unayesoma Qur'ani a ni mtu unayafanya haya na ni mtu una mafungamano mazuri baina yako na wenzako wakati wetu hauturuhusu Al-Imam Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala ametaja katika madarij salikin akasema adabu almar'i unwanu saadatihi wa falahihi adabu ya mtu inamtambulisha yule mtu wema wake na kufaulu kwake ile adabu yako wewe baina yako na Mola wako baina yako na mtume wako baina yako na wazazi wako baina yako na wakubwa baina yako na jamii ya wanaokuzunguka adabu yako baina yako na viumbe wenzako kama ulivyokuwa na adabu baina yako na Mola wako basi Mola wako amekutaka uwe na adabu baina yako wewe na wenzako sasa uchache wa adabu au kutokuwa na adabu wa qillatu adabi uchache wa adabu kule kukosa adabu unwanu shaqawatihi wa bawari unamtambulisha kwamba huyu ni mtu muovu na huyu sio mtu wa khairi lazima tujipambe kuwa ni watu wenye adabu nzuri tuishi na watu kwa uzuri kama tunapotengeneza mafungamano baina yetu sisi na Mola wetu basi pia vile vile Mola wetu kututaka tutangamane na watu vizuri na hii itakuwa ndiyo kufaulu kwetu na itakuwa ndiyo salama yetu lakini ukimcha Allah tabaraka wa taala kuna faida utakazozipata hapa duniani na kuna faida nzuri zaidi utazipata akhira na kumcha Allah tabaraka wa taala hakuishii kwenye swala wala hakuishii kwenye funga wala hakuishii kwenye kutoa sadaka kusoma Qur'ani hapana ni kupana zaidi ya hapo Allah alikuelezea sifa za wenye kumcha Allah katika surati Ali Imran asema alladhina yunfiquna fi sarai wadharai walkadhimina alghaidha walafina anin nas sifa za hawa kwanza hawaonyeshi hasira zao kwa watu manake watu wanawaudhi na wana haki ya kuonyesha hasira zao wana haki ya kuonyesha kwamba wameudhiwa wana haki hiyo wana haki ya kujibu lakini wanaficha hasira zao na hawaishii hapo wala afina anin nas wanawasamehe hao watu waliokosea adabu na hao watu waliowaua sio kwamba hawawezi kuwalipiza na mtume akasema man kadhama ghaidha wa huwa qadiru ala an yunfidhahu da'ahu Allah ala ru'usi al-khalaiq yawm al-qiyamah wa yukhayyiruhu min al-hur al-'ayn ma sha'a anayeficha hasira zake na ana haki ya kudhihirisha hasira zake na wala hawezi kulaumiwa kwa hilo ana haki ya hilo lakini akaificha Allah siku ya kiyama atamwita mbele za watu na atamchagulisha katika wanawake wa peponi anaotaka yeye chagua katika wanawake hawa ni wake zako na kuna kitu gani wanakipenda watu kama wanawake eh kipo kipo zuyina linnasi hubu shahawati min albanina min annisai alafu ndo nafuatia wengine huko lakini kwanza min annisai sasa hawa wanawake wao utachagulishwa mbele za watu yani watu hawajaenda motoni wala peponi wewe unaambiwa fulani njoo uliificha hasira yako siku fulani na ulikuwa na haki ya kuidhihirisha sasa kwa jambo lile na namna ulivyoumia kwenye moyo wako chagua wasemaje mbele za watu na mtu anapendwa hata jina lake tu mbele za watu sio wewe hutajwi tu unatajwa na zawadi unapewa mbele za watu kwa lile jambo la kuificha ile hasira sasa hii hasira atakuudhi mnyama anakuudhi mwanadamu mwenzako anakuudhi mtu ambaye hutarajia kumu make sio mtu jahili ni mtu alim ni mtu abid ni mtu unamuona wa ibada mtu anajua alafu anakuudhi kwa makusudi خلاص siku moja Umar ibn Abdul Aziz ameingia msikitini usiku taa imezimwa hakuna taa akamkanyaga mtu yule aliyekanyagwa akakasirika akasema amajnunu na anta we mwehu anayemwambia mwehu ni nani Umar Abdul Aziz ni mtu mtawala ana walinzi walinzi wakamkamata kwamba ah, baba mwacheni ameniuliza wewe ni mwehu Nimwambia la sio wewe Tuna ugomvi gani hapo Hawa wema wetu na haya wamejifundisha kutoka kwa masahaba masahaba wakajifunza kutoka kwa mtume sisi tujifunza kutoka kwao pia vile vile mjinga wewe sio mjinga si unaendelea shughuli zako kwani wewe ni mjinga kweli endelea shughuli zako mwache wala afina anin nas wallahu yuhibbu almuhsinin sasa lazima tujipambe katika huu mwezi wa Ramadhani kuwa ni watu wenye tabia nzuri kuwa ni watu bora tutaishi na jamii zetu vizuri, tutawasamehe wanaotukosea kwa makusudi na kubahati mbaya, kwa sababu tunataraji na sisi kusamehewa na Mola wetu subhanahu wa ta'ala. Aqulu hadha wastaghfirullaha li wa lakum wa jazakumullahu khaira. Sallallahu wasallam wa barik ala Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallam.